ili kuitukana dini na lau kama wangalisema tumesikia na tumetii na usikie na undhurna ingelikuwa ni kheri kwao na sawa zaidi lakini Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru yao basi hawaamini ila wachache tu يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أي أمينيني vitabu aminini tuliyoyateremsha yenye kusadikisha yale mlionayo kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni au tukawalaani kama tulivyowalaani watu wa sabato na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima ifanyike. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Hakika Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa na husamehe yaliyo duni ya hilo kwa amtakaye na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu basi hakika amezua dhambi kubwa ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Je, waoni wale wanaodai kuwa ati wametakasika bali Mwenyezi Mungu humtakasa amtakaye na hawatadhulumiwa hata kadiri ya kijiuzi kilichomo ndani ya uwazi wa kokwa tende. Unzur kaifa yaftaruna ala Allahi alkadhiba wa kafa bihi ithman mubina, tazama vipi wanavyomzulia uongo Mwenyezi Mungu, na haya yatosha kuwa dhambi iliyo dhahiri. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini, msende kusali misikitini nanyi mmo katika hali ya ulevi mpaka muwe mnafahamu miasemayo. Wala msiingie misikitini nanyi mna janaba, ila ikiwa ni kupita njia tu bila ya kusita mpaka mtahirike kwa kukoga. na mkiwa ni wagonjwa hamuwezi kutumia maji kwa kuogopa maradhi ya siku zidini au kuchelewa kupona au mkiwa mmo safarini na ipo shida ya kupata maji basi tumieni mchanga ulio safi. Kadhalika mmoja wenu akitoka chooni au mkawaingilia wanawake na mkawa hamkupata maji ya kuitahirishia kwa kukosekana kwake basi vile vile chukueni mchanga safi upigeni kwa mikono yenu na mpangusie nyuso zenu na mikono yenu. Hakika nishani ya Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kusamehe sana na mwenye kufuta dhambi. Hebu huyastajabi mambo ya hawa waliopewa sehemu ya vitabu vilivyotangulia, wanavyoacha uongofu na wakatafuta upotovu katika mambo yaliyowahusu nafsi zao. Na wao tena wanakutakeni nyinyi mjitenge na haki ambayo ndiyo njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi kuliko nyinyi. Huwajua maadui zenu wa kweli na anatambua zaidi yaliyo ndani ya nafsi zao. Ulinzi wa Mwenyezi Mungu unakulindeni na unakuangalieni na unakutosheni. Basi msitafute ulinzi wa mwinginewe kuwa wake. Msaada na nusura yake inakutoshelezeni. Basi msiwe kutaka msaada wa mwinginewe. Miongoni mwa Mayahudi kipo kikundi kazi yao kugeuza geuza maana ya maneno. Wao husema kimoyo moyo kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumesikia hayo maneno na hatuifuati hiyo amri. Na pia husema, sikia maneno yetu. Ukusikia wito wakikusudia kwa hayo kumwapiza Mtume. Na husema, sikia bila kusikilizwa. Tamko hilo wanalipindua maana Muradi wao ni kumwapiza na wanajidai kuwa muradi wao ni kumwambia dua. Na usema raina wakipindua ndimi zao wakijitia kuwa wanakusudia undhurna yani tuangalie. Wanaonyesha kuwa wanataka uangalizi wake na kumbe wanakusudio neno la Kiyahudi lenye maana ya mpumbavu ili kuibeza dini ya Kiislamu. Na lau kuwa wangelinyoka sawa wakasema tumesikia na tumetii badala ya hiyo kauli yao ya tumesikia na tumeasi na wakasema sikia na wasiseme bila ya kusikilizwa na wakasema undhurna yani tuangalie badala ya raina ingelikuwa bora kwao kuliko hayo yasemayo na ingelikuwa ndiyo njia ya uadilifu zaidi lakini Mwenyezi Mungu amewatoa katika rehema yake kwa ule upinzani wao kwa hivyo huwaoni miongoni mwao wanaomwitikia mwenye kuwaitia imani ila wachache tu. Enyi mliopewa kitabu alichoteremsha Mwenyezi Mungu, iaminini Qurani tuliyomteremshia Muhammad inayosadikisha mlionayo kabla hatujawateremshia adhabu ya kufutwa nyuso zenu zikawa kama visogo hazina pua wala macho wala nyusi au tukakutoweni katika rehema yetu kama tulivyowatoa wale walioikhalifu amri yetu wakatenda waliokatazwa ya kuvua samaki siku ya mapumziko yani sabato au sabt siku ya Jumamosi na hukumu ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutimizwa tu wala hapana cha kuipinga Hakika Mwenyezi Mungu hafuti dhambi za ushirikina kumfanya yeye anamshirika yeyote na usamehe dhambi ziliyo chini ya huo ushirikina kwa amtakaye miongoni mwa waja wake. Na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu basi amemzulia Mwenyezi Mungu na ametenda dhambi kubwa mno isiyostahiki kusamehewa. Hustajabi hali ya hao makafiri wanaozua kwa vitendo vyao. Vitendo vyao viovu wao wanaviona kuwa ni vizuri. Wanajisifu kuwa kwa vitendo hivyo wao wametakasika. Na ni Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye anayejua jema na baya. Yeye ndiye wa kumtakasa mtakaye, na wala hamdhulumu mtu yeyote kadiri yake hata chembe. Vipi watu hawa wanavyomzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa haya na mengineyo mfano haya? Yatosha uovu uliowazi kwa huu uongo wao kuyakashifu maovu yao.